أبو قتادة رضي الله تعالى عنه الأنصاري رضي الله عنه فقد روى الحاكم من طريق يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة قال دخل علي أبي وأنا أغتسل يوم الجمعة يركي ki بن gün ben cümüllükten dolayı gusül yaparken diyor benim babam diyor orada diyor hazır oldu. Fakale gusluke min cenabetin ev cum'ati Onun babası oğluna soruyor. Diyor ki şu anda senin yapmış olduğun gusül diyor. Cünüblükten dolayı mıdır? Yoksa cumaya gitmen için midir? Hale kultu min cenabetin. Dedim ki hayır. Cuma için değil, cünüblükten dolayıdır. Hale a'id guslen ahar. Diyor dedi ki ona babası, ikinci bir guslü iade et. Ey cünüblükten sonra bir de cuma için ayrı bir gusül al. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة بو حديث بانا باب ضل انجكي حديث إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل حديثي دقت دنس بو حديث إمام بخاري إلى إمام مسلم üzerinde اتفاق التكلاري حديث إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل ديرين الجمعة geleceği زمان غسل يابسن أي بانيو يابسن İkinci hadis ise diyor ki لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما متفق عليه بدا إمام بخاري ile İmam Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri bir hadis. Diğer bir hadis ise yine İmam Bukhari ile İmam Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri hadis diyor ki Guslu yevmil cumuati yevmil cumuati vacibun ala kulli muhtelim. Diyor ki cuma günü gusül yapmak her balik olan kişi üzerinde vaciptir. Ve burada her balik olan denilen burada erkek kastediliyor. Çünkü cuma kadınlara vacip değildir. Ama dedik ki eğer kadın cumaya gitmek istiyorsa o zaman o da cuma ile ilgili bir ayrı bir usul yapması üzerinde vaciptir. İşte burada Ebu Katade'nin radıyallahu anh rivayet ettiği hadis ile burada İmam Bukhari ile İmam Müslim'in ittifak ile sundukları bu hadislerden anlaşıldığı Cuma günü Cuma'ya gidecek olan kadınlar ve erkekler Cuma için ayrı bir gusül almaları vaciptir. Ve bu gusül eğer kişi hanımıyla cinsi münasebet yaptıysa cünüplük için ayrı bir gusül, ayrı bir niyet, Cuma için ayrı bir gusül, ayrı bir niyet getirecektir. بيشنجسي الطوف على جميع نسائه بغسل واحد عليه الصلاة والسلام أم بير تنهانمي بير وقت يعني بير أندا بير تب غسلة هبسي لن جنسي مناسبة يبطنا دائر دليل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة في الساعة الواحدة في الليل والنهار وهن إحدى عشرة Ravahu el-Bukhari. Bu hadisi İmam Bukhari rahimahullah sahih kitabında rivayet etmiş. Diyor ki aleyhissalatü vesselam 11 tane hanımı vardı. Ve bu 11 tane hanımıyla bir tek gusül, e, bir vakitte hepsiyle, hepsiyle cinsi münasebet yapar. Ondan sonra 11. 11.den sonra gusül abdestini yapıyordu. Ve fi sahih-i Müslim rahimahullah diyor ki Kâne yatufu ala nisaihi bi guslin vahid. Kâne yatufu ala nisaihi bi guslin vahid. bütün hanımlarıyla cinsi münasebet bitirdikten sonra yaptıktan sonra bir tek usul yapardı. Yani 11 tane ile cinsi münasebet yapıyor ve ondan sonra guslünü yapıyor. Tabii ki buradaki 11 tane bir vakitte. Yani bir gecede veyahut da bir gündüzde. Eğer bir gündüzde tavaf etmişse yine 11 Geceyle yapmışsa, cinsi münasebet yapmışsa gece. Altıncısı ise el-irtisalu inde kulli vahidetin guslen. Diyor ki altıncı mesele aleyhissalatü vesselam 11 hanımıyla cinsi münasebet